Povijete se za jednog velikog alema Šiblija kako je jedan put sam sa sobom pričao pa veli sebi svojoj duši a jesam ja izgleda škrt. A onda ponovo kaže ma nisam škrt. A odniknu posle toga dođe ponovo misao kao da mu neko veli jesi jesi škrt A on poslije toga kaže, ma nisam škrc, eto sad kad bi mi Allah dao neke pare, odmah bi ustao i podijelio bi prvoj sirotnji koju bi sreo. Samo što je to zamislio, neko pokuca na vrata kad dolazi jedan e, mladić veli, evo ti neki dug nekom vratio. E, Allah ga odmah iskušao, hajde diži se, veli, ustani pa uradi ono što si se zavjetu Allah I on tako ustani, idući putem, naiđe na jednu brijačnicu, prvi prvo koga sreo, jedan slijep čovjek se brijao u brijačnici, brija u glavu. I on kako ulazi u brijačnicu, njemu stavi pare u a onaj slijepi veli, dadni to brici, nek on uzme što me šiša. A on veli njemu, a puno je, kaže, ima tu 50 dinara, gdje ću toliko veli dat za šišanje. A ovaj mu veli bio slijepa, pa izgleda bio dobar čovjek, vjernik Evrija, pa kaže, jesmo ti malo prije rekli da si škrt, a govori se da nisi škrt. Onda on rekne, dobro, eto, nek uzme bricu. Onda bricu veli, hvala ti, Jarane, ja čim sam njega počeo šišati, ja sam odlučio da neću ništa za njega uzeti. I onda se on ražljuti i one pare uzmi i baci u